Ciutat anatori, si te pica el cul te claves un supositori. Així a la meva esquerra tinc el tio Pau Picó. Sembla pareix, sembla pareix. I bé, però no mos posen les sintonies. I van bona vesprà, tio Paco. Yeah! No, que mal rotllo. Joder, que mal rotllo. Moltes salutacions al senyor Jordi Collas, comandaments tècnics. Ai, ai. Mira que és mala persona. Mira que és mala persona. I res, gràcies a la... Molt fort, però, espera, senyor Rulo, però, però, això, home, home, Paco. Home, home, home. Pensava que anaves a votártelo. No, a l'amic Rulo, que està, Rulo, que està emitit en sa casa per a tota la galàxia, ai, per a tota la comunitat valenciana i per a tots els països andorrans. El nou treball de la tecnologia científica, treballant des de casa. Els països andorrans, tio Paco, què passa en els països andorrans? Mira, si és bona persona. Exacte, pues, eh, que la, les bones persones, tu ja saps, no se la casquen a dos mans. No, hombre, ya, tío Paco, m'està está, me está pensando que me a fallar. No, y, follar, no, ah, perdó. Tres de dobles sociotciutatanatori.k, eh? la nostra pàgina web, a Anatori, un programa de Ràdio Godella, un programa per cagar sin atorcar-se. Exacte. Ah, per cert, en quina freqüència estem, Paco? En la FM, que diu freqüència modulada. En si el no 98.cerdo. Ixa, cerdo. I també podem escoltar este programa, com no, en Radioactiva FM d'Alcoi. Alcoi, sí senyor. I en Ràdio eh, Misterera de la Xaga, que no està ni en Dènia ni, ni Alfara, Ni Alfara, ni en ah, Alfara, tampoc. <laughs> I res, yeah, una salutació per dos pardals que tenim en la barra del Sam. Ahí estem, en la, en la barra del tio Paulino. I el tio Paulino... Al tío Paulino Beset. Hoy s'ha ha enrollado no nos ha cobrado la cerveza. Ahí, ahí. Muy bien. I res, això és Ciutat Anatori, programa del 15 d'abril. Del 15 d'abril, Ja us sí, hem dit la pàgina web, que ahí teniu el correu electrònic per si voleu enviar un mail. Ah, per cert, també si voleu fer-nos una trucada per a fer-nos un orgasme d'orella, eh, podeu fer-ho al 96 364 2952, repeteixo, 96 364 2952. Lo de l'orgasme d'orella era broma, però per si acaso ho intenteu. El concert de l'homenatge antifeixista de Guillem Agulló s'ha suspès. Ahí deixa la notícia. Però de totes maneres nosaltres avui anem a regalar entrades. Però esto què és? Esto què és lo que és? Ah, doncs bé, però acordeu-se una cosa. Eh, anem a veure, que per així tenia jo una vaina a aquest respecte. Eh, tinc una comunicació de Cabassot. Molt que bé. diu, de, al respecte del concert. Anem a comunicació de Capassot. Comunicació! Hola a tots i a totes. Ens sap greu comunicar-vos que finalment hem decidit cancel·lar el concert antifeixista per les previsions de pluja per al cap de setmana. Es farà de totes maneres la xerrada del dijous a les 20 hores a, Car a Cabassot. Està ara les noves... Eh, eh, eh el nou post de Cabassot és en el carrer Pablo Iglesias, a Burjassot, número 49. Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Exacte. I la concentració a la plaça de l'Ajuntament de Burxassot el dissabte de 9 queda en peu, perquè això, com tots sabeu, és per a recordar al nostre benvolgut Guillem Agulló per el que no tindrem mai ni oblit ni perdó. Molt bé, doncs pues anem a acceptar el programa. Esta cançó l'anem a, a dedicar als nostres audients de la Vall d'Uixó, que tenim uns quants, tio Paco. Tu saps on està la Vall d'Uixó? propeta, propeta de la vall, no? Això, no està per ahí per, per, de Cuenca, tot això. Ai, jo, sí, no, oh! no. Home, jo tinc quasi ara un llibre que és d'un tal Josep Franco, l'últim roder, que va parlar per ahí de la vall i tot el rotllo. Està, ah, està molt bé, està molt bé. I res, per la penya la vall d'Uixó... Està en el meu llibre, la vall d'Uixó, mira-lo, mira-lo. Que, està, que, <laughs> que alguns estan emigrats en Girona, hem escoltat una cançó d'un grup, això és un grup mític, Paco, que es ah, diuen no, Vòmito, d'Euskaderrida. Ai, Vòmito, poema. Del país i sé que n'hi ha per ahí dalt. Escalerrida. Euskaderrida. Me caguen d'ella. I ara hem escoltat la cançó, com es diu la cançó, Jordi? al borde de la carretera de vómito. ¡Están todos los del franquisme.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 I aleshores eh, varen demanar un terreny per a fer una cooperativa i generar productes agrícoles ecològics i demés, i el, el senyor alcalde de Paterna, que per cert està assenyalat dintre del cas Gürtel, que recorde que és així, eh, li va fer unes promeses, però com sempre, igual que va fer en Ikea, va fer una mà, un rollo raro i digué unes coses en un costat i unes altres en, un, en uns altres llocs. A hores d'ara encara continuen tancats i d'ací d'una nota del blog de Paterna eh, diu que el divendres 16 d'abril, o siga demà, més aviat demà, a les 19.30 hores, o sea, a les 7 i media de la tarda, eh, n'hi haurà una festa solidària de suport als aturats, que estan tancats, com ja he comentat abans, a l'Ajuntament. En les següents actuacions, ho dic perquè que, a més d'estar ahí recolzant el tema, li mole fer-se un puret o el que vulgui, una birreta i, i sentir bona música. Actuaran Rafa Xambo, el Bar Capri, Colla Capçara i el Cifú concentració a la porta de l'Ajuntament. Ahí queda aquesta notícia, feu el que vulgueu, però recordeu que hoy vienen a por mí y es tarde. Crec que és un poema de un, de un poeta de famosos. Te lo dije a jamon Exacte, no, és que dia això... Molt bé, eh. si voleu participar, 96 364 29 52, eh. tenim un ambientazo ahir al Ciutxat Anatori eh. de Port, Y si no voleu participar, que us en fem vosaltres. El Cali de Silla, Feliuet de Minuel, la prima del poble de ahí de Cotes, de la Baifarta. ¡Ay, prima! El Rulo que te baneo, que te baneo. ¡Ay, Ruli! I si és bona persona. I bueno, això, bueno, anem ara... I huele bien. Se anem a escoltar al, al nostre primer corresponsal del dia d'avui, tio Paco, saps què tenim ahir? Eh? A veure qui és. A veure si ho endevines. No, us una bicicleta pues caminant. Dili, dili, bona tarda. Bona tarda! No pot ser. Sí? Qué Ferran! Eh, buenas tardes. No. no me ¿con qué sí? ¡Ay, sí! ¡Es él, es él! Ferran, queremos eh. un hijo tuyo! Con corresponsal en Esteres del Ebre, en, Tortosa concretamente, ¿no? Sí, sí, desde Tortosa, desde países andorrans. Che, no te cambiaste en la una, no? ¿Cómo eres? Les manoles no te afecten. Volve, <laughs> Ferran, ¿cómo cómo va España? ¿Se rompe o no se rompe? Pues esperemos que sí, que se parta de una vez, ¿no? Después el pegamento y medio. Ahora, ahora que ya han guanyat la lliga que va estar el Bernabéu, bueno, no, que encara tenim que donar per la Champions, no? Sí, sí, no, encara, encara ens queden fronts per combatre, però bueno, ja aquest any a veure si tornem a fotre tot. Nano, per afinitat de colors, el Barça a la Lliga i el Levant a primera. <laughs> També vull enviar una salutació al meu mestre de comptabilitat, que cada cop que guanya el Barça el dia següent el cabrón va fotent una pudor d'alcohol que em sembla que porta un any i mig que s'ha tirat a l'alcoholisme segur. <laughs> Segur, perquè no té que pegar-li. <laughs> pues que es li donen per i mateix lloc, però sense gust. Molt bé, Ferran. I, i, i com va, quina temperatura tenim en aquests moments, dia 15 d'abril, ahir a les Terres de l'Ebre? Bé, hem passat un parell de dies de pluja, però això ah. ja torna a fer una calor aquí que et mors. Eh, són les terres més humides de Catalunya, però... Pff. I tant, eh, perdona, Ferran, que te talli, eh, fills de putes, no me toqueu a l'hora del programa, perquè fa interferències... Fa interferències, sí, ja l'ha sentit. Eh. I, no, I tampoc vaig apagar el mòbil, per si n'hi ha una, una emergència. Truqueu-li, truqueu-li, truqueu-li. Ara l'apagueu. ara l'apague. Bernanico, quant de temps sense escoltar-te, però sense veure't més? Quantes vas a deixar caure per aquí, per els països andorrans? Pues m'acaben de dir que vas a baixar a la, a la mani del 25 d'abril a veure Reincidentes. Jo a veure Reincidentes? Sí, perquè com no tens una cosa millor que fer i, i, te, i, i te conviden al tren, pues hauràs de baixar. Que va, calúmnies tot. Calúmnies, ja. però... <clears throat> marxi amb els de la cos d'aquí. Ah. Finalment. Però vas a baixar o no al 25? Què t'has fet de la cos d'allí? No, no m'he fet, però... De la COS, però la COS és el sindicat ese del cocodrilo. <laughs> el mismo. El mismo. El cocodrilo que muerde Espanya. <laughs> els collons del toro. Molt bé, eh? Tens alguna cosa que ha fet, Xiri? Yeah, perdona que te diga, però la COS, perdoneu que vos talle, ah, és la coordinadora obrera sindical, que és l'únic sindicat en estos moments al països andorrans que treballa per la independència i per la, tant de la gent treballadora com a tot arreu de món i de gent esclavitzada al nostre país. Defensa la llengua i no té cap problema perquè treballa a nivell molt horitzontal, molt de base, i, a, i diguem que li dona li dona co, co, eh, reser a tota mena de persona que estigui disposat a lluitar. És important això, treballen des de la independència també. Exacte, des de la independència, d'una forma ai. assembleària, de base, i entre, poden entrar anarcos, poden entrar filipinos, poden entrar tothom que, que parli, que mos entenga, com a mínim i que senta del poble. Doncs... I si no, també. ja, no he tingut cap problema, a mi m'han ajudat molt. Ara estem organitzant això de l'assemblea d'aturats. Ai, ai. S'està portant una tasca molt sèria i molt bona, eh? Sí, sí. Molt bé, m'alegre per tu, Tete, de veres. I ja te, te dic una cosa, ja és estrany que jo sóc anarco indepen, i ahí estic. Sí, sí. És que, tio Paco, tu i tot, tot tu eres estrany. Eh? que se está aceptando tú para ir Mitch, yo creo que ya... Ya, ya la cosa es de fiar y todo, aceptamos, ¿no? Aceptamos <laughs> pulpo. Como animal de companyia. Yeah, pues per Anet, eh, ja parlem la setmana vinent. Molt bé. Molt bé. I ha sigut un plaer, nano, de veres. Deixa, de, deixa veure de quan en quan. A veure si vaig algun cap de setmana aquest, home. Vinga, que sí. sí que se'n penedeixi València, que se'n recordi de quan quan feia tremolar jo. Molt bé, doncs ara mentre, <laughs> mentre el Joni ha ficat una cançó que ara parla un rasta 30 segons, per això li que l'anarà punxant, que no me fa cas. Doncs pues res, Ferran, ja parlem, no? Sí, cuideu-vos, eh? Salut i energia. Salut, morta i molta independència. Jo, Paco, s'acaba de, de, de clavar en el chat Bakunin. Ah, Bakunin, home, benvingut, home. Sí. Però li cau algun cuc o algo? Cine feminista a la clínica mundana del Carme, a la plaça de l'Àngel a les 8 de Baes. Esta setmana i la que ve. Però bueno... Ai, vacunin, els costeus estan vius. Feu el favor de començar a les 8 i 5 i així la gent pot, pot acabar d'escoltar... El programa, Cint, clar. Ciutat El millor programa dels països andorrans. Un programa el, de categoria mundial. I de categoria Digues, mundial. Digues, Vos en Gazapos i la cançó Jo tenia una plantació. Ai, va! Yeah. Xerrar amb el poder és donar-li raó de ser. Deixa'm vida, queixar-me. Tothom nascut renega, diuen, del seu temps. Joventut inversemblant que creu poder-hi amb tot. Al capdavall de la vida, quan el jovent ja no hi és, i el blanc fa niu a l'ànima i als pèls, es de bé parlar i bé que es parla. De coneixència i maduresa, però no sempre hi és cert que la neu al monyo comporti aquesta senya o que calgui per res, <coughs> com a molt carregar el pes al silenci. Silenci absolut, que amaga la impotència de no poder fer-hi per canviar aquest, fer-hi res per canviar aquest esdeveniment anunciat i mai cregut. I en tant que pugui omple el buit... Així doncs, manaran sempre ells que com vampirs viuen xuclant la sang nostra i del món Així doncs, mai canviarà la nostra submissió? Serà callar i fer la nostra solució? Pel canvi radical, callar i fer, silenci absolut i caminar. En silenci obrim pas, sempre caminar. Caminar. sapem gramini, el vi sapem fare gramini, gramini una parra especial. Es veneno, es pura, es mortal. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Eh, y ahí tens la y farra i posat a la marmolina i hostia Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals. Si té una sopla, tio, que además ahí volco hasta el cotxe. Pim, pam, toma gasitos. Has interrumpido la prueba. Otra vez, otra vez. Ai, tu sens, ai, tu sens, que t'arrasca, ai, tu sens, que t'arrasca la nàpia, ai, redeu que ja m'ha constipat. T'has posat, t'hem posat, t'han posat. a perdonar-te la cervesa. I bé, tenim ahir el nostre corresponsal eh, en Xirivella, l'Horta... Això que és Xirivella no se sap si és l'Horta o és l'Horta Sud, això no té ni... I això és l'Horta que se ho fa con Soriano, con una sola... Bona vespre, Soriano, con una sola mano. <laughs> Eh, bona vespre, fill de pute. Ai, com m'agrada que te'n recordes el cognom. Ai, ai, lo primer que ha a dir en valencià. Sí, senyor. Molt Soriano. Visca Soria Ahí, y sus mujeres. Soriano, ¿qué más contes? Pues nada, aquí estamos escuchando un poquito de musiquita y mirando los conciertos para este fin de semana. Molt pues a la agenda musical de la semana. Yeah. Pues la agenda musical empieza el viernes en la sala buddy O sea, que Guido no Eh, Hoy, hoy nada. Hoy a mano. <laughs> Bueno, Como lo hace el Soriano. Avui, Paqui, avui vas a veure a les, a les 9 y mitja en el Loco Club toquen escafeinats i dona tres grups més. I el que a vindre al Mesón Sam, pulpo, eh, morro i entrades de baes. Va, va. Comença de mala xenda musical. A bueno, Soriano, sorprèn-nos. Pues mira, te voy a sorprender porque sé que a ti te va a molar el Pau. tocan en la sala Buddy los porretas. <laughs> es un moderno. <laughs> ¿Los porretas qué es? Ese chaval que ha venido esta mañana al instituto a darnos una charla sobre drogas y drogodependencias. Hijo puta, eh, quería lavarme el cerebro. <laughs> a ti eso que ha dicho que el Peter era malo te ha sentado mal, ¿eh? Sí. Y porque uno es espitoso de nacimiento. Mole, ¿y, que ¿Y a banda los porretas y sé que venía? Y toca también con los porretas del concierto. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Nada, ah, pues, eh, una booty y el precio pues a rascarse los bolsillos porque vale de 14 a 18 euros. Vamos, que va a ir a, que yo te diga. Sí, me ha hecho puta madre o la Rita. Vuelve ahí, censura de Radio con ella Al tío Paco le quería mal móvil. Bueno, ¿qué me están imper ahí? Y luego también el viernes, para los que les molen un poquito el rap y esas cosas, con Repos y Mirambel en el polígono tocan Rapsode. Mirambelle, Mirambelle. Mirambelle. Ahí, ahí, así me gusta. ¿Qué más? Quin... y y esclatasangs. ¿Y qué me estoy per ahí? ¿Ya está? Y luego el sábado, pues, el típico concierto de la Maigen, que costará por pues, tres eurillos y tocan Mafalda y de Sera. ¿Y esos que esos molen o no? Pues no lo sé, pero yo iré. Después de la manifestación de que se ha suspendido el del Basot, iremos a... No, lo que s'ha suspendido és el concert, la concentración sí, sí que es fa. ya, ya. sé que se suspende el concierto, la manifestación estaremos allá en pie de cañón. Ay, sin amagra, Soriano. Bueno, Soriano, y tenemos un temilla por ahí hoy porque ya queden 10 jornades de lliga en segona divisió Y nada, que comenzar a apoyar a, al Levante. Pero que tú sabes que el, el número uno del Levante vivía en el carrer mayor de Godella. ¿Eso sabías? Pues mira... Lo que pasa que va a morir otro día, pero viví, pero era uno. Hostia, qué putada. Pero res, bueno, que, canción ha va a escoltar ¿Y qué grupo? Explícamos. Pues vamos a, a escuchar una canción de los Gol North la canción de Johnny Japan y se la dedicaremos a todos los caídos por los hijos de puta fascistas y, a todos los que y a todos los hinchas del Llevant. ¡Volve! Así que Forza llevan. Forza Llevan! Forza Llevan! Soriano, que es que me han tocado ahí. Vale, pues nada, eso era, amigos. Volve, ficha se la semana que Johnny llevan. Soriano, te quiero ver el 25 de abril. si no es aquí, en Pekín, y si no, en Pocón. make no difference if you're right or wrong. I take that ride, but I want you to sister by your side. Maybe a little later we can all collide. Do I love and like a rolling stone? on me is wasted time. time on me is wasted time. time on me is wasted time. time on me is wasted. Time is so small. I run out free. Never gonna give it like it used to be. Never gonna give it like it used to be. Some me time, me small, I run out free. Señores y señoras, eh, cuidado que vienen los rochos, cuidado. <laughs> ¡Hardcore! ¡Hardcore! che, me caguen de ya. Dic, che, no me caguen res que no tinc papel, Anem a Ya saben que som la, la, la més escatològica de l'Hort no hi que pasarse. De ¡Ey! ¡Hasta ¡Ah, una noticia! Bueno, es que noticia es otra cosa. Bueno, noticia, va. Escolteu, valencians, valencianes, gent de tot arreu de, les nacions catalanes. Valencianos i gente de malvivir. No, això és que es queden en casa. Eh, no, sí, ja ho diuen. si ja no ho dient. se queden en casa quan... Mira, ja mos està criant un murciano, veu? Exacte. No, bueno, va, tot el murciano que m'escolte, me senta... Eh, que Paco, que en el Valle del Carxe parlen valencià, ja, home, si no ho sabia. Sí, no, però anem a veure, clar que ho sé. Ah. Però jo dic allò de que tot el que m'escolte i comprenga, treballa si i senta con jo del país, pa mi és del país, val? Bé, i llavors pot vindre la manifestació del 25 d'abril, que és una notícia estreta del, del llevant, mira tu per on, ah, que diu així, la manifestació del 25 d'abril demanarà un canvi de rumb a la política valenciana. Eh, concretament, la manifestació del 25 d'abril tradicionalment ah, eh, organitzada per Acció Cultural País Valencià s'avança el 24, en recordeu-se, serà el dia 24, dissabte, sota el lema ja n'hi ha prou, reclamant un canvi de rumb en la política valenciana. Això em recorda una pinta que vaig sentir... Això de ja n'hi ha prou, per mi que la gastarem fa 10 anys, però no vaig dir res per... No, no, per no, per no desprestigiar, <laughs> punto com a animal de companyia. I eh? si el lema ja n'hi ha prou, eh, ja, ja, està un poc ja... No, no fa molt, així el Godella es veia per les parets, no? Sí, sí eh, reclamant un canvi al rumb de la política valenciana a través del diàleg, expressant la seva voluntat de treballar en l'objectiu concret amb majories socials més enllà de majories institucionals. Esta manifestació estarà convocada per Acció Cultural del País Valencià, Salvem el Cabellà, ACPV Innoven, exacte, Carrer Volta, Col·lectiu No a la Corrupció, Societat Coral El Micalet, que és molt interessant que estiguen ahí, perquè són una bona, un bon pilar del nostre idioma i de la nostra cultura, Viu, pa què parlar... Xuca el piu! Una Exacte. salutació per tots els nostres amics de la Ribera. Pa què parlar, pa què parlar. Associació d'actors i, actrius professionals comissions obreres, ja veus, eh, la patronal sindical per així, però bueno, pues benvinguts, eh, la UGT, més de la patronal sindical... Cuidao! A veure, exacte, no, però d'un dia a l'altre igual fins i tot parlen valencià. Eh, la plataforma cívica per la, tra la transparència i la pluralitat de Canal 9 i la plataforma de defensa de la llei. També convoquen el moviment, el moviment independentista amb la Callei, la COS, Coordinadora Obrera Sindical, Endavant, Maulès, Pesant, Callei... En fi, tota una gent de... que conforma i configura el moviment independentista del País Valencià que treballa de forta i de valent, malgrat que a vegades siguin criminalitzats, com sempre, per estos, com se diu això, eh, guerra civilistes? <laughs> Ai, pajaritos! Bé, ixa és la història. Bé, també vol, volia comentar una qüestió que era relativament important, sí? Sí, sí, sí. Eh, eh, adelante, eh, Paco. En recordeu -se. Tu programa és el meu. Exacte. Doncs, eh, sí? Collons, mal, de mal ben, eh, que estic molt mal de diners. <laughs> eh, N'hi ha un acte destacat eh, a Paterna que se'l passa per així el bloc eh, ixa, ixa associació de, de política d'esquerra on està... Com li diuen l'altra? Ixa dona que... Sí, Mònica Oltra. Ixa, tio, ixa s'ha xugat la samarreta en el Consell, s'ha xugat tot. Bé, l'altre dia en el cabanyal li pegaren i tot. Bé, Eh, diu que acte destacat és el diumenge 18 d'abril a les 12 hores, repeteixo, acte destacat diumenge 18 d'abril a les 12 hores en el cementeri de Paterna, dins de les jornades republicanes organitzades per la plataforma 14 d'abril de la Tercera República i ARPA, ARPA. Tindrà lloc l'ofrena floral com cada any Compromís per Paterna participarà en els actes i esperarem la vostra presència. És a dir, el que no tinga res que fer o després d'això es vulgui fer la paelleta i considere que això també és important, doncs que acudisca com tots els anys perquè ahir n'hi ha un fum de gent que no fa falta que ningú ens diga que estan ahir. No fa falta que isca el canalla del garçó ni Perico de los Palotes. Ahir n'hi ha molta gent morta per una cosa que ens robaren llavors. I no són guerres civilistes, simplement demanem el que toca. El que estem està als collons de dir que això és una transició democràtica quan hi ha un rei que no n'ha triat i una dreta que s'atreveix a tot i té impunitat absoluta. Llestem, civilistes! I sense més demores anem a veure el nostre amic Guillem Fidel, el corresponsal de la Universitat Catòlica de València. Ara sí, el himne dels socialistes. socio. día! Esa es la oda la rosa del PSOE. ¿eh? ¿Sí? Ah, es que estoy informándome ya. Ya, yo estoy desinformado. Es que encara tens el carnet, Paco, los socialistas. No, pero me trauré, tinc el del Levantame, porque no te vas a traure <laughs> Vale, vale. Bueno, pues tenim ahí el nostre amigacho Guillem Fidel. Guillem! El macaco, bona vesprada! ¿Qué pasa? A mí me que me la canción del PP, cabrón. Del no, la del PSOE. Porque tú eres un tío <laughs> socialista hasta la médula. Sí. Sí, porque me lo socializas todo. Cuando vamos a tomar unas birras, ¿quién paga, ya! Bueno, Guillem, que el, que el que continuar y hacer la radio el tiempo es oro. <laughs> Joder, tayán, tallan ya. Ahí, ahí. esta semana, ¿cómo está la sur? Escolta, Guillem, eso es democracia, la que tenemos. Sí, me teniu mitja així escoltant, escoltant la, la Mani qui convoca... Hòstia, la mare que la parís, sí. bé, que has nombrat tots els, tots els grups menys, menos el Basot. Pues el Basó també convoca i que costa en acte, val? Ahí, convoca tres vegades. Com convoca bien convoca el 25 d'abril, o no? que ho sàpiguen Radio radiollers. Exacte, i, es, i els perduts. I els sorts, i els segos. Visca les nostres audients i audientes. Exacte. Del, del basot, menores de 43 anys. Ja, fill de puta, ja m'has matat. <laughs> bueno, que... Què comptes, tio? El fill de puta la setmana el tenim o no? Eh, avui, esta setmana tenim... Sí, bueno, això la... no és singular, és plural, Anava a dir-te una cosa, perdona, a que, a que avui, en, avui per avui és difícil trobar un fill de puta a la setmana en la quantitat que n'hi ha per ahir soltats com si foren un ramat es, espantat. Me, me costa un animalada totes les setmanes, no, no, sé, no sé per quin elegir, però mira, al final... el <laughs> meu machine, nano. Au, pues tira Hombre, tu. el doble, Jordi! Fill de puta de la setmana, eh? A la figura del feixista. A la figura. Sí, a la, a la figura. el, chiquillo se salió republicano, Paco. Eh, eh bueno, eh, con, no sé si, es que no vos se sentí, pero con, no sé si a haber dit, pero ah, esta semana se han cumplido ese años que van a a al Guillem Agulló. Y tant, sí, ho han comentat, però de passar. Y i han passat 17 anys i els feixistes continuen en el barris, en el ayuntamiento en el governs, es, pues un, no sé, esta semana yo creía que el fill puta veía la figura del feixista que tenían pero... no sé si has, visto un programa de la sexta que vi yo a mis días Y el otro día a un cabro en dos ametralladores en la ma, tío ple de creus nazis y tal, Ahí se está haciendo un vídeo Y en casa plante chances si el detenen, tío si a segundo mes de la ETA o de Terra Libre, estaría muerto, no. Buah. y y y es que ni han per ahí que no hicen envidios. Exacto, exacte. Ixos són els pitjors. Com el que va a fotre la Guillem Agulló, que damunt se presenta a elecciones i todo Exacte. Y se le dice, y se le dice, se le dice a presentar. Ay, claro, que somos demócratas. Sí. Por eh. Pues ¡Viva el rey! ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Y las mujeres y el vino! Vale, Guillem, pues tenemos a abandonar, que tiempo es oro. Va. La setmana que ve Messi millor. Una beseta en la inglés per tots. Exacte, Guillem, es, eh, està clar que es veurem en Capassot i després a, al 25 d'abril, o, o sí? He comentat a més, s'ha suspès el concert. Sí, però la xerrada no, de demà, eh? La xerrada les 8 de la vesprà. Exacte i, i res, i la mani ens veiem. Ja, ja quedem per la mani, vinga. Mos la, la La primera la paga jo, Guillem. I bé, ara anem a ficar un, un tem... anem a ficar un temasso gràcies als nostres amics de més de mil d'ahir de Penaguasil del Camp de Túria, que mos han enviat el disco d'Arròs Caldós, ai, ai. el nou disco Candela. Que estan fent moltes coses ahir. I, ahí, i eh? anem a dedicar a un audient nostra molt fidel, molt, que mos escolta des de fa per lo menos tres programes, o sigui, vamos, un audient de tota la vida i anem a escoltar i, i dedicar també pels benziners de Godella. Sí, home. Encara que, encara, encara que siguen del València. Home. Bueno, i res. Levante, man que pierda. Per la tía Montse, no, eh? per la tía Montse Benifalló, arroz caldó. Arroz caldó. Hòstia, que guapa. molt bé, se n'anem a la Ribera, més concretament a la Vall Farta, mm, Vall del Xúquer, i anem a parlar en el, en el president del club de fans de Carla de Roscaldós. Bona vespre, Toni Pitxa. Bona Saps que t'han fet president, no? Pues ara m'he enterat. Pues això, eres el president, això és oficial, Paco. Avui, des de Ciutat Anatori, el Chicha, president oficial del club de fans de Carla, la baixista de Roscaldós. Anem a veure si tens collons i presentes l'auditoria de concerts. Esta, <laughs> esta nit fem el grup en el Facebook. Jordi, tu te van apuntar? Per supòs que per sí. Suport. Molt bé. Eh... Molts, que, que siguem molts pa una sola. Eh? eh? No, no, eh, no, eh. però bueno, el, pres el president era el president. Bueno, eh, Chicha, estàs ahí en l'Alcántara del Chunker, no? Sí. Pues a veure, què tens que contar-me esta setmana? mira li El espanyolisme que arriba així a Alcántara. Sí, sí però què va... Espanya 2000, Alcántara, dime que no és de veres. Ja, per compte del 25 d'abril, així celebrem la fèria d'abril. Ai, dame, me estoy quitando, me estoy quitando. Això és fèria d'abril en Alcántara del Xúquer? Sí, home. Això no és de veres. Pernil i tot que donen. Però això qui ho munta? Això monar, home. Fèria d'abril en el Rogle? Eh? Fèria d'abril en el Rogle, què passa? Que la fiesta de JB del Bifitter no ha ido bien? No, home, ja està fent la varios anys, ja. Ah, pues tio, mira que és més convidat, no m'has convidat mai. Anem a veure, Xitxa, eh, eh, al Principat en general, arreu de molts postos de, de, dels països andorrans, eh, es fan fires que de vegades la gent de, del sud, d'altres puestos de, de, de la Ibèria, que estan al nostre país. De la Iberia. Sí, jo ho puc dir que així. Que estan... No, és que, tio, Paco, tu tenies que conèixer el tio del Rogle. Eh, és que no, eh, ahí n'hi ha un fallo ah. que ese tio Montefires de... Mare, ja. Home, el que vull dir és que està bé per a integrar la gent i donar-li el seu quartellillo, no? Però si no és per ahí, a què estem jugant? Si ahir en Alcántara andalusos que està la mare de Paloma i ma mare en Benixida, no? Sí. Eh. <laughs> ya está. Pues quina fira, primo. Pues nada, iremos a la que ¡Corre la nit! ¡Cuidado! Bueno, picha, que el tiempo es oro. Tens que afegir-hi alguna cosa més? que m'està per Andalusia de setmana i cap de sevillana. I ahir Monar provant la música per la feria d'abril m'ha fet una sessió de desprat. Sí, és que les sevillanes són com les albaes, que totes repeteixen la mateixa tònica. Exacte. Això tu, un altre dia t'ho explicaré. És que vaig estar jo a la feria de Córdoba fa 3 anys i m'ho explicaren. Voy a sacar a bailar a la de los ojos verdes. A la de los ojos verdes voy a sacar a bailar. Així de el rato, vamos. Bueno. Chicha, ¿vindrás vindràs per al 25 d'abril aquí a València, donada les circumstàncies? Sí, pot ser. Pot ser, pot ser. Eh, es farem una, una roda de bicicleta junts? Molt bé, doncs pues res, Pitxa, fins a la setmana vinent. Cuida't i matxaca't la dos mans. Bueno, i el tio Paco, per veure si mos claven ja donant la presó, té una notícia del Tribunal Supremo, no? Ai! El Tribunal Supremo decideix al maig si reobre la causa dels vestits de camps. <laughs> ¿Quién ha dicho esta meme? Uy. Sí. I I després ja parlarem dels bolsos de botó de Rita. El Suprem, notícia <coughs> treta del, del llevant, eh, admet a tràmit els recursos de, presentats per el Partit eh, Socialista del País Valencià i la Fiscalia davant l'arxiu del cas contra el president Costa per rebre regals de la trama. F i llevant mm.com.com eh, eh, recolzen esta notícia. El Tribunal Suprem ha admès a tràmit els recursos del Partit Socialista País Valencià i PSOE i de la Fiscalia contra l'arxiu del cas Gürtel a València Ja ha fitxat la deliberació, la deliberació sobre els mateixos per al pròxim 12 de maig. Hem informat avui fons oficials i de l'alt tribunal. Anema beure, primo, igual ni escapes, eh, Moncheta. Cams, qué guapo eres. No quiero ni un hijo tuyo, quiero simplemente que te mueras, desgraciado. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero después de una semana buscándome la vida. Yo me voy para la esquina por si quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al calvario. Yo pongo brillocito para a figurear. Luego regreso a casa. es que esta vida, hermano, es la misma rutina. Descansar en la noche y en el día la fatiga. Y para hacer lo que quiero y ser libre, mi pana, solo tengo un chance. Y es el fin de semana, en el fin de semana quiero. bailar. fin de semana quiero gozar En el fin de semana. res, avui teníem ahir el Toni de l'orinal, però, tio, sabeu que aquesta penya se pilla vacances quan no toco. Ai, ai, i eh, Toni, lo del yes extender funciona? Que no, que no, que no està. Per això dic. Vull te, eh, te... Ah, vale. Yes extender funciona? Molt bé. Estarà fent algo per ahir el canalla. I res, això, el Rulo mos diu per internet que Catherine Zeta-Jones posa nueta pa una revista. Pues ja... Sí, si és bona persona. Ja arriba tard, Rulo, no? Rulo. Catherine Zeta-Jones o el Rulo? Eh, no, Catherine Zeta-Jones és bona persona perquè posa nueta ah, estamos, una revista. Ahí estamos, estamos, Paco per és d'agrair, que avui dels jubilats és d'agrair. Bueno, esta cançó, de, salsa, esta cançó de salsa, el fin de setmana que no bailant, le dediquem a Huet, que mos escolta des de Minuel ai, totes ai, les setmanes. I a la meva companya anem a veure si està escoltant... La pastillera? La pastillera. De Paterna. Anna Barmessan. Molt bé. Home. També tenim el Totxa ahí, a Rafa Totxarroc. Eh. Rafa Totxarroc, sonido Totxarroc, sonido Totxarroc 2010. I res, a Ferran, el Polanco, tenim ahí un ambientazo de por avui, en Normal. el xatanatori. I res, tenim a l'altra banda del fil telefònic a, a un dels cantants de Zumo de Macho ah, perquè les últimes setmanes s'havia rumorejat que esta gran formació valenciana, estrelles del rock intercomarcal... Mi mateixament, sí. Zumo de Macho, que van actuar així en, en el Fest Festinfern en Godella. Me pone mucho. Pues n'hi havia rumors de, de separació, però ara tenim allà el cantant pa, pa veure si es desmenti. Esteu tots separats? Bona, o ja esteu bona, tots ficaets? Bona tarda, Juanma Bombillamant. ¿Qué pasa? ¿Cómo este. ¿Estás? así! ¡Follan como locos. <laughs> ¡Chao, vull muy bien, Paco. <laughs> claro. ¿Y es Juanma, ¿Qué vos conté? Una broma, hombre, una broma. Pues mira, sigue en la bicicleta para la este pegant tío. ¡Ana Anem al camp, ara. Eh? Al camp sé que tens en el chandre! En el chandre, no, Arriba rocha, mira la vara. Ah, ah. que te ah. en que en la, en igual te claves un taroncherito i t'enteres. Si ¿eh? no sabes hacer amigachos de Bacho que que saludes. Ah, vale, si me estuve per ahí, saludaremos la banda. Molt bueno, aleshores tu en macho eh, está la formación completa, no? Está completa y entera y anem a fer soroll sempre que puguem, tio. Aleshores, el día 26 de juny, vos esperem per la festa de Ciutat Anatori o què? Vale, amore, això, això està per parlar perquè el batería dijo que te examen sin encara de la... Pues que comença a estudiar ya, hombre, o no, Paco? especialmente si el 26 de juny... esto què es? Yo le ho dic, jo li ho si el dia següent que dijo que igual le posen el diumenge, como no usaba en cara, pero bueno, cuando estiga seguro, pues yo diré jo y sé lo que pasa que te por, però si li passa com a mi al tío Paco, que se hi unos chicos xicos que nos fiquen droga en la beguda. Eh, Eh, si calmen presente yo jo examen, eh, que seguro que no aprova. Yo ya le voy a decir, eh, me presento, jo diu, no, no, que segur que suspendrà. Digo, pues ja, ja tens una cosa segura. Claro, lo pitjor és la indecisió, si ho tens clar, què collons? Clar. <laughs> Molt bé, doncs bon Villamant, a veure quan veniu Zumo de Macho, vos convidem així en públic, esta oferta també l'han fet en privat, vos convidem així a vindre un dia a presentar la vostra maqueta preseminal. Ah, això està fet. No hace falta, home. Vale, pues res, Juanma, fins a la setmana que ve. Un abrazo vamos, gran pato. Ahí, a xuparla! Eh, cuidado les taronxers, que s'està fent de nit! Tienes, això ha sigut el programa de 8 i el Paco, que ja són les 7 i 59. Anem a, anem a no furtar-li minuts. A, al retorn de los 80, una salutació Ahí, per la teva paciència i el teu amor incondicional. Deixes acabar-ho? Sí, sí, acaba, lo de què? Xuclam a la nou dic. <laughs> Molt bé. Gràcies al senyor Jordi Collas, als comandaments tècnics, ai, al tio Pacorro, a l'amic Rulo, a tots els nostres corresponsal. I a la gent que està ahí fora fent possible este programa i, i la llibertat per a parlar i per a construir un país millor. I això, i als audients orientes, joder, que tan rotlles més. Sí. A audients orientes que, que, que això, que avui s'han portat de categoria mundial. Y res, saludos. Bueno, que pasen per ventaneta. Gracias Gràcies als nostres amigachos sí. també de Radioactiva i, ai, ai, i Ràdio Mistelera. De coi, de I la setmana que ve tindrem programa especial 25 d'abril i, i de Sant Jordi. Exacte, i ei, passem per Guixeta per cobrar, eh? Molt bé. Salut, Jones Lliure.